Ones de Pau, a Contrabanda FM. Molt bona nit, salutacions, contrabandides i contrabandits. Benvinguts, benvingudes a Ones de Pau. Comencem una nova edició d'aquest programa que fa difusió per la desmilitarització i el desarmament. Tots els diumenges a les 11 de la nit i els dilluns en horari de redifusió a partir de les 7 del matí i els divendres en segona redifusió a partir de les 9 i mitja del vespre. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i avui compartirem aquests diaris de viatge que ja hem encetat des de fa unes setmanes. Avui farem la tercera entrega d'aquesta sèrie dels diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba que qui us està parlant va fer el 2007 i el 2008. La setmana passada parlàvem, debatíem sobre la propietat privada amb una xerrada força interessant, estic content de la xerrada que vam fer i això ho podeu escoltar al blog del programa, així com la resta de programes que emetem a Contraband FM cada setmana. El blog del programa és onesdepau.contrabanda.org. Aquí trobareu aquest programa de la propietat privada que i també tots els programes que estem amatent des de gener del 2009. Sempre afegim informació, a més a més de l'àudio del programa, perquè tingueu el, les referències del que hem anat comentant, així com informació que no hem tingut temps de, doncs, dir-la en antena, en directe, i ho afegim al blog per totes aquelles persones que estiguin interessades en tenir informació complementària o més detallada d'aquests monogràfics i aquests programes que anem fent cada setmana aquí a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també per internet a través de la connexió online www.contrabanda.org. Comencem, doncs, aquest programa amb fragments d'aquest diari de viatge número 2 de les comunitats zapatistes i també iniciarem la nova etapa a Guatemala. Comencem, doncs, amb les comunitats zapatistes de Chiapas a Mèxic. Música Buenas tardes a todos y a todas. Compañeros y compañeras, bases de apoyo de todos los territorios rebeldes zapatistas presentes en este histórico evento. Compañeros y compañeras, integrantes de los consejos autónomos de todos los municipios autónomos compañeros y compañeras dirigentes de todos los pueblos y regiones, compañeros y compañeras del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional, hermanos y hermanas de la prensa nacional e internacional, hermanos todos a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les damos la cordial bienvenida a este lugar de encuentro de todos los mundos, uno de los rincones dignos de nuestra patria, llamado hoy Caracol de la Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, Oventic, municipio de San Andrés Acamchen de los Pobres, Chiapas, México. Deseamos de todo corazón que puedan, que puedan sentirse en su casa. Aquí es la casa y el lugar de todos los que sueñan un mundo, un mundo más justo y más humano, donde todos puedan tener un lugar digno hasta el fin de su existencia. Bienvenidos todos y a todas. Muchas gracias. de les paraules de benvinguda o de, diguéssim, inauguració d'aquests caracoles, aquests espais o eixos centrals de l'autonomia zapatista de l'any 2003, ens n'anem fins a una data més actual, el 2008, que és el segon any en el que estic fent els viatges per Mèxic i Guatemala i ens anirem fins a Sant Cristóbal de les Cases, a Xapes, per continuar fent difusió d'aquesta experiència, d'aquestes vivències i de la vida a les comunitats zapatistes. domingo 6 de enero de 2008, día Ki 15, Nahual o símbolo chiking águila, tono 2. Tzikin es el intermediario entre Dios y el hombre. Significa pájaro guardián de todas las tierras del área maya. Es la libertad, el mensajero, el tesoro. Conciencia global. Representa la visión sagrada. Tono 2. Reto. Polaridad. Dualidad. Desafío del equilibrio. Estabilización. Indica el desafío a vencer y los obstáculos de la vida a superar. Així comença aquest eh, escrit que ara llegiré, titulat El espíritu de la revolució i la revolució espiritual. In la queix, somos hermanos. La Malil Cuinal, paz en lengua indígena tzeltal. Cuchultaya, Amar. Tres policías sectoriales disparan a un campesino zapatista. Zapata vive, la lucha sigue. Los brigadistas nos desplazamos junto con bases de apoyo zapatista, BAZ, a otra comunidad sin saber qué ha ocurrido ni a dónde nos dirigimos. los brigadistas grabamos en vídeo y casete el testimonio de un campesino zapatista herido de bala. Documentamos con fotografías y por escrito las pruebas encontradas en el lugar de los hechos. Representantes de la Junta de Buen Gobierno de Morelia se desplazan a la comunidad donde se encuentra el herido para entrevistarlo y documentar la agresión, intento de asesinato. Lo más radical y tal vez lo más auténtico del zapatismo en Chiapas es que ya no cree en las instituciones públicas y no quiere saber nada de ellas. Trabaja en un proyecto de autogestión verdaderamente horizontal e independiente. Las juntas de buen gobierno zapatistas se enfrentan pacíficamente y desde abajo al mal gobierno estatal y federal mexicano. ningún miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, puede formar parte de las juntas de buen gobierno. Las juntas de buen gobierno ponen en práctica el mandar obedeciendo, con juntas formadas por el pueblo en turnos rotativos. La tierra es de quien la trabaja. Artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1916. Pero en 1992 México firma el Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de firmar el TLC, el presidente Salinas y los negociadores yanquis cambian las leyes de la Constitución mexicana para que la propiedad comunal pase a ser propiedad privada. Ojilal, justicia en lengua tzeltal. Lum, tierra, una mariposa me habla, sé humilde. Las mariposas me recuerdan que las almas de nuestros antepasados siguen existiendo. Mi mano deposita las semillas, granos de maíz, dentro del hueco hecho en la tierra con un gesto milenario. Algo sagrado resuena cuando la semilla cae dentro de la tierra. Un niño juega desnudo en el río Agua Azul. Su piel tiene el color de la tierra y sus ojos la mirada del ancestro mítico. Algunos mitos iluminan nuestro camino, otros mitos, como el del progreso, que implanta el neoliberalismo, lo destruyen. La niebla del bosque y la selva transpira el mensaje de la tierra. La madre tierra respira y todos nosotros, nosotras, con ella. Ayum Hun Abku Ebam Maya Emajo. Sea la paz de la naturaleza en todos, todas y cada uno una. Los pies descalzos de una mujer indígena pasan cerca y lejos de un zapato viejo, abandonado, que se confunde o esconde entre la vegetación de la selva. La lluvia cae en Bolonajau y el río Agua Azul se vuelve de color verde esperanza. Partido de baloncesto en la comunidad de Bolonajau... Mujeres de la comunidad y mujeres brigadistas contra hombres de la comunidad y hombres brigadistas. Ganan las mujeres 10 a 9. Carga a la espalda unos 80 kilos de leña que acaba de cortar en el bosque. Tiene cuatro hermanos y tres hermanas. En su comunidad no hay ni electricidad, ni luz, ni canalización de agua. Tiene 10 años y trae 3 kilos de agua que ha recogido en el río. Le acompañan sus hermanos pequeños. No van a escuela. Juegan, aprenden de la naturaleza y ayudan en las labores familiares. Una tarántula bajo la mochila. Un brigadista la mete en una bolsita. Otro la quiere matar. El otro la deja libre en la montaña. Nadie es tan malo como parece, ni tan bueno como dice. ¿Cuánto tiempo hace que no comes con las manos? Los compañeros de Bolona How han construido una cocina nueva, cabaña de madera, para los brigadistas. Pero no hay cubiertos. Los brigadistas elaboran unas cucharas de madera. ¿Cuándo has visto por última vez juntos en el cielo al sol y a la luna? Cacal significa sol en celtal observando la montaña, los árboles, las nubes, el río agua azul, siento el ritmo de la naturaleza dentro y fuera de mí y percibo otra realidad, otro tiempo. Otamil, corazón. Viendo el cielo estrellado sobre Bolona es más fácil sentir la pulsación cósmica entre el hombre y el universo. Ek, estrella. la mente humana aceptó como natural su propio tiempo inventado, la frecuencia que identificamos como 12 por 60, una proporción mental inconsciente determinada por el calendario irregular de 12 meses y la hora de 60 minutos. Aquel que posee tu tiempo, posee tu mente. Cambia tu tiempo y cambiará tu mente. Cambia tu mente y cambiarás el mundo. Tu transformación personal es la transformación del mundo. El auténtico revolucionario no habla, actúa. SACPE, Camino Blanco en lengua maya. La Vía Láctea, los caminos sagrados de los antiguos mayas que conecta los centros ceremoniales mayas en Chiapas, Yucatán y Guatemala. Estamos entrando en la última fase del Guayep Galáctico. Son los últimos cinco años hasta el 2012. Los días cósmicos perdidos en el tiempo. Los mayas se daban cuenta que no podían medir al tiempo como tal, pero sí que podían ver las cualidades del tiempo descubrieron que cada o día... tenía cierto tipo de energía que interactuaba con cada uno de nosotros. Los mayas distinguían un ciclo de 52 años, el ciclo sagrado, y otro de 1040, resultante de multiplicar 52 por 20. Los mayas también hablaban y hablan del gran ciclo de aproximadamente 5.200 años. Cuando se completara este gran ciclo, el mundo dejaría de existir y llegaría otro completamente nuevo. El actual gran ciclo maya termina en diciembre de 2012, donde concluirá una era y comenzará otra nueva. Se vivirá un cambio vibracional. nuestro sistema solar se prepara para un cambio de frecuencia en el que estamos involucrados todos y todas. Para esta época está pronosticado el retorno de los Balamep. Estos seres míticos, mitad hombres, mitad dioses, son los guardianes cósmicos de las cuatro esquinas del universo. Y en esta fecha, 2012, reinarán los descendientes del cuarto Balam Ikibalam, padre de la energía del elemento agua, es decir, el cuarto elemento. En este periodo estaremos en una fase previa a la cuarta dimensión. La ley del tiempo natural dice que la energía factorizada por el tiempo es igual al arte. El tiempo es creatividad. Los mayas concebían el tiempo como una espiral. Decían que el tiempo no es circular ni lineal. Nada vuelve otra vez al punto de partida, sino que hay un salto, una espiral de evolución. Yalak Ak, estrella fugaz en lengua celtal. Si lluites, pots perder, pero si no lluites, estás perdut. Si luchas, puedes perder, pero si no luchas, estás perdido. Conta, vamos. In la es, a la quien. Yo soy tú, tú eres yo. Mi más grande y profundo amor, respeto y agradecimiento por todo lo existente. Domingo 6 de enero de 2008. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. palpita fer més lectures de el diari de viatge número 2 a Chiapas i només recordar que la lectura que hem fet abans és un document un document d'ordinador, diguéssim, i ara sí que entrem ja en els textos d'aquests diaris de viatge. Bé, en realitat el, el diari de viatge té fragments d'aquesta lectura que he fet abans, d'aquest text de la revolució, el espíritu de la revolució i la revolució espiritual, estan retallats alguns fragments, però ara ja llegiré, per no repetir-me, doncs, nous fragments d'aquest diari de viatge. El número 2, que correspon a finals del 2007 i principis del 2008 a ah, Chiapas. I a la pàgina 69 hi ha un text que diu així Arte en rebeldia és un libro de la educació autònoma del Caracol de Morelia Caracol Torbellino de nuestras palabras està escrito en celtal Tzotzil, Tojo Laval y Castellano, publicado en México en 2006. El arte es expresión y consecuencia de nuestra rebelión, resistencia y autonomía, expresión de organizarnos como pueblos indígenas zapatistas. Es pues una demostración que aquí estamos, y que aquí seguimos pensando, imaginando, inventando y construyendo nuestro arte y nuestra historia. saltem de pàgina i a la pàgina 86 hi ha una fotografia de la Maria, la seva filla i el seu net. Comunitat Zapatista El Rosario. I escrivia això. Ella, la Maria, és una de les poques dones mestisses que he vist en les comunitats zapatistes. La seva història, la seva vida és un exemple de lluita per la dignitat i els drets de les dones. La nit del 16 de novembre, al Caracol de la Garrutxa, durant les festes de celebració del 24è aniversari de la creació del EZLN, 1983-2007, la Maria em confessa la seva lluita per viure amb dignitat, problemes laborals, d'explotació caciquista, problemes familiars, casada amb un alcohòlic i separada. Supervivent de la gran ciutat mexicana, la capital DF. Quan arriba a Rosario, dorm sota els arbres abans de tenir la casa d'ara, on viu la pàgina anterior, la pàgina 85, una fotocòpia d'un article del diari La Jornada de la seva edició del 26 de desembre del 2007, Desempleo, migració i escasez. Llegiré el que tinc sobrellat, són tres columnes, és un text breu, però només llegeixo el que està sobrellat per no donar massa información Desde que se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, el país, México, ha sufrido las siguientes consecuencias directas. La pérdida de dos millones de empleos agropecuarios. Además, cada año emigran a Estados Unidos 300.000 personas originarias del sector rural. Una lógica perversa. Emigran los campesinos y se importan alimentos producidos en el agro estadounidense. México importa más de 10.000 millones de dólares en alimentos que podrían ser abastecidos por productores nacionales si contaran con el apoyo adecuado. En Sonora, la falta de créditos obligó a 70% de los agricultores comunitarios a vender su tierra a las grandes empresas comerciales. Las importaciones de maíz de Estados Unidos se duplicaron en dos años Passem de pàgina i a la 87 hi ha una fotografia molt maca que la posaré al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org perquè la puguem la pugueu veure i hi surt la Maria que és una brigadista d'aquesta estada a la comunitat de Hau a Chiapas i la Letícia, que és la filla mitjana, la segona filla gran de la família que estàvem acompanyant en aquestes brigades, a més a més de la resta de la comunitat. Es troben a la cuina de casa dels de, seus pares, a la, a la cuina de la casa, preparant carbasses i veiem també el foc de llenya encès. un raig de llum atravessa els llistons de fusta que construeixen la casa i il·lumina la fulla de plataner gegant on estan treballant al terra per tallar la carbassa. Machete en mà, la Letícia. Al costat, Comunidad Zapatista, Bolona Jau, Vida sencilla y humilde, campesina, en contacto con la naturaleza, lo sagrado cotidiano, muy cerca de los vicios, al mismo tiempo de las ciudades y pueblos capitalistas. Agua Azul, Palenque, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas. Viendo ahora la fotografía de su casa, a la segunda página... Parecería que es una familia muy pobre, pero no lo son. Su verdadera casa es la naturaleza. Son humildes, pero no pobres. Solo hay que mirar sus ojos para darse cuenta de cómo son. i si saltem a la pàgina 93 hi ha la portada d'un mapa <clears throat> de, de xapes amb les cascades de Agua Azul. I al costat escric comercialització de les cascades d'Agua Azul un dels atractius turístics més importants de l'estat de Chiapas. La cooperativa indígena Xeltal, Cascades d'Au Azul, formada per membres de l'OPDIC, associació paramilitar, gestiona l'explotació turística d'aquest indret natural. És a dir, que quan pagues l'entrada a les cascades estàs finançant els paramilitars. Música Al costat hi ha una postal de les cascades d'Eu Azul on es veu eh, aquests salts d'aigua d'aquest riu que té aquest color especial verd turquesa degut a la composició dels minerals de la mateixa aigua i també hi ha una etiqueta de l'aigua, agua purificada, agua azul un exemple més de la comercialització d'aquests indrets naturals, atractius, per fer negoci. Bé, doncs en, en aquest indret eh, és on hi ha la comunitat de Hau que estàvem acompanyant els brigadistes de Capice que, com ja vam dir en el primer programa, Capice es al Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Econòmiques que tot i que ja no funciona, tot i que ja no organitza brigades d'acompanyament, brigades terra i territori, eh, per diversos motius, en, entre d'altres doncs, les amenaces que va rebre per part d'aquests mateixos paramilitars de l'OPDIC que comentava, doncs, entre d'altres motius doncs, eh, va deixar d'existir, de, de, de funcionar. I eh, aquest any 2011, ara no recordo exactament quan, finalment van ser, malauradament, finalment van ser desallotjades les famílies zapatistes eh, d'aquesta comunitat de Bolonahau. Hau. i a la pàgina 97 surt una fotografia de la Verònica, que és la germana de la Letícia i la Helena d'aquesta comunitat de Hau. És la mateixa Letícia que us deia abans que sortia la fotografia de la cuina. Aquí el text eh, es va alternant, com, com ja us vaig dir, el català i el castellà, i per tant ho llegeixo tal qual. Aquí diu... Viuen a mig camí entre les cascades, no explotades i les cascades que volen explotar els empresaris turístics i els polítics. La zona està declarada Reserva de Flora i Fauna. a la pàgina 98 una altra foto d'aquest recorregut que van fer pel riu i escrivia això boicot turístic a les cascades d'Agua Azul. Els compas de la comunitat zapatista de Bolonahau ens van ensenyar als brigadistes les cascades que són riu avall de les cascades que actualment es poden visitar. La bellesa natural del lloc és el que volen explotar turísticament govern i empreses. I el poblat de Bolon és enmig. mig. i val la pena que us recordi novament la pàgina web de, de Capisset, tot i que ja no organitza les brigades, com us deia, les brigades de les comunitats zapatistes, però sí que manté tots els informes i tots els anàlisis polítics i investigacions socials i econòmiques, així com informació detallada de, de les comunitats zapatistes i, i d'altres contextes de militarització del territori de Chiapas. La pàgina web és www.capice, tal com sona, capice.org.mx de Mèxic. capice.org.mx. Bueno, I fent salts entre aquestes pàgines 80 i 90, eh, aquí hi ha un, un retall d'un dossier de premsa i, i d'uns informes de Capice, precisament, on hi ha doncs, un article que reflecteix el muntatge mediàtic i l'evidència de la relació entre el govern de Chiapas i, i les organitzacions paramilitars o, o delinqüents que doncs, s'han doncs, fet amb, amb el poder d'aquest espai natural de les cascades de Bologna Hau i aquí el que es feia és una representació teatral davant de tots els mitjans de premsa i una falsa entrega d'armes, diguéssim, per part de, de l'OPDIC en la mateixa seu del Ministeri de Justícia i per tant doncs, eh, queda molt evident que aquesta vinculació. No ho llegeixo tot perquè bueno, això és una cosa que va passar ja fa temps, però sí que reflexa doncs, aquest vincle, aquesta connivència i complicitat entre els paramilitars i, i els polítics de l'estat de Chiapas i l'encobriment, aquí diu textualment, de delinqüents i grups paramilitars a manos de les autoritats oficials mexicanes. Això és el novembre del 2007 i aquí escrivia el ministro de Justicia del Estado de Chiapas cede las instalaciones de su ministerio a delincuentes que ponen cara de niños buenos ante los medios de comunicación. I si canviem de comunitat, saltant unes pàgines, veiem a la pàgina 102 una fotografia de dos brigadistes, un dels quals sóc jo, i un altre personatge doncs, entranyable, diguéssim, o, o simpàtic, eh, que és un, un alemany que té una història curiosa, que ara si trobo la pàgina ho, us explicaré perquè eh, Manuel es diu i, i, i escrivia expunky, filòsof, místic, actor i fill de músics. Els seus pares van viure a Mèxic i, i parlava perfectament el castellà i surt aquí eh, sentat al terra llegint, jo estic amb una maca i al costat també hi ha més persones eh, de la comunitat zapatista que estan sentades a les hamaques llegint i aquí escrivia el següent observadors internacionals, solidaritat i convivència. I aquí poso, escric, espai on dormíem els observadors internacionals de la comunitat 24 de diciembre. i tinc el document del reporte que es diu el reporte de Fraiba que és l'altra eh, organització que feia les brigades d'acompanyament internacional, les brigades d'observació internacionals a comunitats zapatistes. També com Capice, amb les seves oficines a Sant Cristóbal de les Cases. Música la pàgina web del Fraiba, que s'escriu amb Y, Fraiba, és www.fraiba.org.mx fraiba.org.mx Ones de Pau, a Contrabanda FM. Bé, doncs faré lectura d'aquest reporte, que em saltaré coses perquè és una mica llarguet, són quatre pàgines i a part també hi ha informació que suposo que, que és millor no donar-la per temes de seguretat i tenint en compte que això és un informe de, del 2007 doncs bueno, suposo que es pot llegir i el podem compartir així ens fem una idea de quina és la, la feina que fan els brigadistes a les comunitats zapatistes i també podem veure amb més exactitud quines són les característiques de la comunitat. Reporte Fraiba, Comunidad, 24 de diciembre, Municipio Autónomo, San Pedro, Michoacán, Municipio Oficial, Comitán y las fechas 23 de novembre a 4 de desembre del 2007. Campamentistes, Leticia de França, Manuel, d'Alemanya i Jordi, qui us està parlant. Té divers, diferents punts, la comunitat, que ens explica com és, el resum històric de la comunitat, l'economia, l'educació i la salut, l'organització comunitària, eh, conflictes i incidents, condicions del campament i com arribar-hi, i comentaris finals. La, Comunidad 24 de diciembre es una comunidad de 26 familias, aproximadamente unas 100 personas en total, todas zapatistas. El nombre de la comunidad hace referencia a la fecha en que regresaron a estas tierras, el 24 de diciembre de 2006. Resumen histórico de la comunidad. Antes de 1994, las tierras donde actualmente se encuentra la comunidad 24 de diciembre eran propiedad del finquero y gobernador del estado de Chiapas, Matías Castellano, uno de los latifundistas más crueles y explotadores que se conoce con sus trabajadores. En 1994, con el levantamiento zapatista, el EZLN secuestra a Matías Castellano, y este, a cambio de su libertad, entrega sus tierras a los zapatistas, sin ningún tipo de contrato. Algunas de las familias que actualmente viven en 24 de diciembre ya vivían y trabajaban en las tierras de Matías Castellano y junto a otras familias se instalan en esas tierras tomadas por la guerrilla. En 1995, mientras el gobierno de Ernesto Cedillos dialoga con el EZLN, el ejército entra en estas tierras. Es la traición de Cedillos. Y las familias zapatistas deben huir dejando todo, viviendo primero un tiempo en la selva e instalándose luego en una comunidad durante seis años. Tras unos conflictos entre familias por la gestión y el consumo del agua, que se termina, se separan en cuatro grupos para vivir en distintas comunidades. En 2001, de los cuatro grupos, uno deja la organización zapatista, después de otros seis años viviendo en distintas comunidades. En 2006, las familias zapatistas regresan a 24 de diciembre para instalarse. Durante estos años, el Gobierno federal, a través del proyecto Procede, repartió, con títulos de propiedad, nuevamente las tierras y solo se quedaron en esas tierras las familias no zapatistas que actualmente viven en Nuevo Momón. Las familias que ahora viven en 24 de diciembre huyeron de estas tierras antes del proyecto Procede, con la entrada del ejército durante el mandato de Cedillo. El proyecto Fondos 95, a diferencia de Procede, dio una compensación económica a los grandes terratinientes y las repartió también con títulos de propiedad a familias priistas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Las tierras del actual 24 de diciembre fueron entregadas a familias de Nuevo Momón, miembros de la organización priista Unión de Ejidos de la Selva, que comercializan café. Actualmente, la comunidad 24 de diciembre y Nuevo Momón se disputan las tierras con argumentos de legalidad y legitimidad. Economía. La gente es campesina, sembrando sobre todo maíz y frijol. Todos tienen sus parcelas junto a sus casas solares de un cuarto de hectárea aproximadamente y además hay una gran milpa colectiva y otra dividida por familias, media hectárea aproximadamente, fuera de la comunidad. También cultivan un poco de café cada familia y en un campo colectivo, aunque no resulta rentable, pues el kilo de café los campesinos lo venden a 15 pesos. La tierra es muy fértil y productiva, y ahora se pueden abastecer básicamente de maíz y frijol. Cuando llegaron, hace un año, tuvieron que alimentarse con las reservas de cosecha colectiva zapatista. También recolectan y cultivan algunas pocas verduras para el consumo privado unifamiliar, por ejemplo, calabazas, bananos y hierba mora. No tienen ganado, pero las familias vuelven a tener algunas gallinas después de que murieron la mayoría, todas de golpe, de las que trajeron a la comunidad. A fecha de hoy no venden nada al exterior de la comunidad debido al conflicto que viven y al poco tiempo que llevan en la comunidad. Dijeron que quieren construir una escuela, una iglesia y una casa de reuniones de la comunidad y otra de salud. La comunidad, no obstante, tiene escuela, en la misma casa donde se encuentra la cocina de los observadores. Ahora hay un maestro y dos promotores de educación. Algunos niños van cada día y otros, a veces, cuando no trabajan, con sus familias. Hay dos promotores de salud con conocimientos de medicina tradicional. Por problemas de salud hay que ir a las Margaritas, donde hay una casa de salud, para problemas más graves o específicos a Comitán. pertenecen al Caracol La Realidad, que les apoya y ayuda enviando cada cuatro días a bases de apoyo, entre comillas, compañeros de otras comunidades, para el plantón, trabajo colectivo en el campo y vigilancia de la comunidad. conflicto. seguimos a la comunidad 24 de diciembre. El ejército extrae agua con bomba eléctrica del único manantial de la zona, dentro del cuartel, aunque hay otros riachuelos donde la comunidad puede abastecerse. En tiempo de sequía, febrero y marzo, tienen dificultades para conseguir agua el gobierno y el ejército favorecen exclusivamente a las familias priistas, 40% de la comunidad vecina de Nuevo, Nuevo Momón, con ayuda económica, agua, comida y dinero. El resto de la comunidad, así como otras comunidades, no son conflictivas. En Nuevo Momón y 24 de diciembre viven algunos miembros de la misma familia separados y enfrentados por este conflicto. Desde diciembre de 2006 han sido amenazados por miembros de Nuevo Momón mientras trabajaban en la milpa. Ahora rafaella a, los miembros de la comunidad zapatista ...del 24 de diciembre que han la otra Nuevo Momón. La última cosecha de café en el cafetal colectivo de 24 de diciembre fue recolectada por los miembros de Unión de Ejido de la Selva, Nuevo Momón. La próxima cosecha, diciembre 2007, febrero 2008, probablemente será conflictiva, pues ambas comunidades van a querer recolectarla. Este cafetal se encuentra en la parte noroeste de 24 de diciembre. Desde diciembre de 2006 han sido amenazados por miembros de Nuevo Momón mientras trabajaban en las milpas. Al día siguiente llegaron 120 zapatistas del plantón a 24 de diciembre para acompañarlos a la milpa y protegerlos. Desde entonces, con esta demostración de solidaridad, no han tenido enfrentamientos directos en la milpa con otras comunidades, aunque en otra ocasión quemaron sus cultivos de caña de azúcar. Una parte de la carretera, que va de las Margaritas a la realidad, se está asfaltando y aunque los zapatistas están en contra, porque a menudo sirven para desarrollar el turismo y explotar recursos naturales y para el desplazamiento del ejército, no ha habido ninguna protesta ni manifestación en la comunidad 24 de diciembre. Y para acabar al reporte, al informe, eh, a de Fraiba a esta comunidad, y a las condiciones del campamento. En la comunidad, los campamentistas actualmente duermen en una casa junto a la cocina. No hay camas, pero se pueden pedir al responsable tablas de madera para dormir en el suelo. Hay algunas hamacas, pero es mejor traerla. Se recibe tortillas y pozol Hay platos, vasos, cazuelas, sartén cubiertos y mucha leña y ocote. Hay una letrina para los campamentistas, no hay luz, traer velas y linternas, hay un depósito de agua para la lluvia, hay un arroyo cerca para bañarse. Casi toda la gente de la comunidad habla un español bastante bueno y es fácil comunicarse con ellos. Son muy amables y es posible visitar sus casas. Hay tienda en la comunidad con aceite, azúcar y a veces pasta y arroz, pero no es seguro. Mejor llevar comida y para comprar verduras y fruta está el mercado de las margaritas. La población me propera Y al final, como a apunto al último escrit, el segundo día de nuestra estancia presenciamos la grabación de una película documental protagonizada por las familias de la comunidad, con sus característicos pasamontañas y consignas zapatistas. Zapata vive, la lucha sigue. Bé, doncs, eh, això, és el, el, això era l'informe entregat a Fraiba, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de les Cases, a la població de Sant Cristóbal de les Cases, de les brigades d'observació internacional fetes entre el novembre i el desembre de 2007. Ho repeteixo una vegada més, aquesta direcció del Fraiba, que és www.fraiba.org.mx Fraiba amb Y, fraiba.org.mx MX de Mèxic. I ara començarem el recorregut cap a Guatemala, que és la república veïna de Mèxic i concretament de l'estat de Chiapas, on ara ens trobàvem, i també de l'estat de Yucatán, també de Mèxic al nord. Continuem a Ones de Pau, a Contrabanda FM. Bé, doncs estem a la recta final del programa i amb eh, aquestes lectures dels diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba continuaran amb noves edicions. Hem estat a Mèxic i ara ja entrem a l'etapa de Guatemala i més endavant, les properes setmanes, ens arribarem fins a Cuba. Uh, tenia pensat compartir una lectura d'un article de la revista E15 Susena, que es, es publica ja dit al País Basc, i que en el número 38 d'aquest 2011 tenien un article titulat Famílies campesines organitzades, sistema agrario capitalista versus proyecto campesino. És un article molt interessant que tindria molta relació amb, amb el que vam parlar de la propietat privada la setmana passada com la privatització de la terra i totes les estratègies capitalistes mm, doncs, destrueixen no només el medi ambient i la natura, sinó també tota l'economia local i bé, ho deixarem perquè no ens queda temps, però enllaçarem aquest número 38 de 15 Susena i per tant ens anem ja a Guatemala i compartiré la lectura d'un text que es titula La foto i que també adjuntaré aquesta fotografia al blog a onesdepau.contrabanda.org perquè pugueu veure les cares d'alguns de dels personatges dels que parlaré a continuació amb la lectura d'aquest article. D'aquesta manera ja comencem l'etapa del viatge a Guatemala, deixem enrere les comunitats zapatistes i ens endinsem a la selva Petén. La foto. A l'esquerra, amb gorra, l'Eric, germà petit de l'Alejandro segon per la dreta, fent el gest de la pau. Els dos, guies ecoturístics de la selva de Petén i fills de la Maria Pérez, amb playera blava, l'Àlex, dels Estats Units, i a baix de groc, el Marci, polonès. La instantània està feta a El Mirador, antiga ciutat maia i, segons alguns especialistes, la primera ciutat-estat d'aquesta civilització. Música La Maria. La Maria Pérez no surt a la foto, però hi és molt present. Durant anys, la Maria va treballar com a cuinera en campaments de xicleros de la selva, on indígenes curtits pel clima, les condicions de la selva i la feina recollien, i encara recullen, la resina o goma dels arbres per elaborar els xiclets. Els xicleros pugen als arbres amb l'ajuda d'uns grampons, com els dels escaladors alpinistes, i van fent talls a l'escorça amb el machete a mida que s'hi enfilen. A casa de la Maria, a la comunitat de Carmelites, hi vaig arribar des de la població de Flores, al llac Petenitza, i vaig anar-hi per lliure, prescindint de les agències de turisme, amb un bus col·lectiu, un dels milers d'abusos model Bluebird dels anys 50 yanqui o canadenc, els típics base school que circulen per tota Guatemala. Al bus hi viatjava l'exmarit de la Maria, llavors jo encara no ho sabia, un home despentinat d'uns 50 anys, ladino, blanc i potser amb algunes faccions mestisses, dormia en un dels seients a prop del conductor amb el qual semblava tenir confiança. Quan vaig arribar a Carmelites em va venir a rebre la Maria, com fa sempre que arriba un bus per veure si venen turistes. El poble o la comunitat són deu cases de fusta situades a banda i banda d'una explanada allargada que, segons em van dir, temps ençà fou una pista d'aterratge pels xicleros. Avui, pistes il·legals com aquesta n'hi ha unes quantes, amagades a la selva, i són utilitzades pels narcotraficants. Aquell darrer dilluns del mes de gener, la Maria em va convidar a sopar a casa seva i vaig dormir al seu llit de matrimoni. Pot haver-hi un gest més hospitalari que aquest? Ella va dormir a l'habitació dels seus fills al llit de l'Alejandro, juntament amb l'Eric. L'Alejandro llavors es trobava al campament del Tintal, a mig camí entre Carmelitas i el Mirador, amb un grup de tres ecoturistes, el Marcin, l'Àlex i la nòvia del Marcin, que no surt a la foto perquè no va aguantar el camí per la selva i va girar cua abans d'arribar al Tintal. L'Eric i jo ens la trobaríem a la selva el primer dia de la travessa. L'Eric. Mentre sopàvem a casa la Maria, l'Eric, la seva mare i jo van aparèixer el senyor d'Ormilega del bus, el marit de la Maria. Estan separats des de fa temps i per si l'home no tenia les coses clares, la Maria el va fer dormir en una hamaca al costat del llit on jo dormia i on potser no fa massa temps havien dormit junts ells dos. L'Eric és un xaval de mirada trista i alhora simpàtic, Té 16 anys i molta energia. Coneix els camins de la selva perfectament. Sap de memòria la ruta que vam fer pel Petén, doncs l'ha recorregut desenes de vegades amb altres ecoturistes. Caminar per la selva amb ell, amb un descendent dels antics maies o amb un elegit pels mateixos, em va fer sentir com un antic caçador o guerrer. D'alguna forma va ser com una iniciació, com un viatge cap al passat d'una civilització i d'una memòria comuna de tots els humans, quan vivíem en contacte amb la natura salvatge, i sense l'Èric no hauria pogut viure. Thank you. El pare de l'Eric estava orgullós del seu fill, ho deia la seva mirada quan l'observava, i alhora els dos semblaven estar lluny emotivament l'un de l'altre, però el destí i l'atzar té coses curioses. El darrer dia de travessa, abans d'arribar a Carmelites, vam trobar-nos el pare de l'Eric enmig de la selva. Havia sortit a passejar i s'havia anat allunyant de la comunitat i malgrat que semblava perdut, era en el lloc i moment precís per trobar-se el seu fill. Sense mula i amb confiança. Abans de sopar a casa la Maria vaig haver de negociar el preu de l'excursió i és que només duia 400 quetzales i el preu final eren 900. El que vam acordar és que li pagaria els 400. En aquell moment, dilluns, i quan tornés de l'excursió, divendres, aniríem junts, la Maria i jo, a Flores, i allà li donaria els 500 quetzalers restants. A l'hostal Goya havia deixat la motxilla gran, el passaport i diners en efectiu al locker de l'hospedatge. Dos bons exemples de confiança. Música El preu incluïa la remuneració pel guia, l'Eric, i el menjar per a ell i per a mi, que vaig comprar a la tenda de la comunitat. Vaig decidir no contractar mula, 300 quetzales, ni arriero, la persona que condueix les mules, i per tant vàrem carregar, jo i l'Eric, tot el necessari. La meva carpa, tenda de campanya individual mini, dos garrafes d'aigua d'un galó cada una. Un galó són 3,7 litres, o sigui que anàvem justets d'aigua. Un litre d'aigua al dia. L'Eric no va voler veure ni una sola gota de l'aigua pura que jo duia, envasada. Sempre va veure dels arroyos que hi havia a la selva i al campament de l'aigua dels col·legues que eren allà amb altres turistes i portaven grans garrafes que carregaven a les mules un gest d'humilitat, generositat, personalitat guerrera i professionalitat com a guia. Ara mm, deixo de llegir i potser afegiria també una persona doncs, adaptada al medi natural i que sap doncs, aprofitar els recursos que aquest ofereix. Pels antics camins blancs, maies, sac B fins a l'antiga ciutat-estat del Mirador. Ecoturismo, La Maria se sentia orgullosa de la seva nova professió i dels seus diplomes oficials de guia ecoturística. Me'ls va ensenyar tots i cada un, sota la llum de les espelmes, després de sopar. Mentre xerràvem, se sentia a tot volum la música i el sermó del sacerdot de l'església evangèlica de la comunitat. Era esgarrifós sentir cridar aquell sacerdot que sermonejava uns missatges abominables res a veure amb el cristianisme de Jesús, plens de ràbia com els d'un rei dèspota. Les sectes religioses a Centroamèrica són realment destructives. Malgrat tot, la Maria em va confessar que la seva vida havia començat de nou a partir del dia que es va batejar amb els mormons. Fos com fos, el que quedava clar és que aquesta dona havia agafat les rendes, les riendes de la seva vida, fent fora de casa el seu marit pel motiu que sigui, però pel bé de tots, sembla ser, i havia lograt canviar de professió de cuinera a guia ecoturística. I els seus fills es guanyaven bé la vida, recorrent cada setmana més de 100 quilòmetres de selva. L'Eric i l'Alejandro, segons em van explicar, també han treballat alguna temporada en el projecte arqueològic de restauració d'El Mirador. El més impressionant, que encara ara recordo, després de dos mesos d'haver estat allà, és la imatge i tota l'energia que transpirava la selva des de dalt de la piràmide de la Danta. Selva per tot arreu, fins a l'horitzó, al nord, a l'est, al sud, a l'oest, mirés on mirés, selva i només selva. Allí em vaig sentir petit, molt petit, però ple de joia i agraïment a la vida i al creador de l'univers. El primer dia, l'Eric i jo vam sortir com dos llampecs caminant al ritme de, entre cometes, si se anda por la selva, digué l'Eric orgullós del seu ecoturista. Van fer els 32 quilòmetres de carmelites al Tintal en cinguretes. La selva, com a la tornada vaig descobrir, gairebé no la vaig veure, doncs realment anàvem volant. Durant la travessa i ja al mirador vaig poder veure micos aranya i escoltar micos aulladores, zaraguates. El segon dia, al mirador, vaig anar sol fins a la piràmide de la Danta, a una mitja horeta del campament, per veure la posta de sol. La resta de turistes aquella tarda eren a la piràmide del Tigre. Llavors, un grup de micos aranya va començar a mostrar-se agressiu, com si volgués defensar el seu territori davant de l'estrany individu que caminava sota els seus arbres. S'agafaven a les branques drets damunt les dues potes, com si fossin humans. Inclús van seguir-me saltant d'arbre en arbre, fins al replà dels tres temples de la piràmide de la Danta, gairebé dalt de tot de la piràmide, per damunt de la copa dels arbres. Potser als micos no els va agradar la cançó que com un mantra Cantava mentre m'apropava a la Danta. Noia, noia, noia, surt a la finestra, que ja venen els soldats. Noia, noia, noia, surt a la finestra, que ja venen els soldats. És una cançó hebrea que cantàvem de petits en unes colònies d'estiu i que també havia escoltat a casa en un disc de 45 revolucions que la meva mare va portar d'Israel. O potser els micos sabien que, com tots els nascuts el 21 de juliol de 1971 i segons el calendari sagrat maia Cholkig o Cholkin, el meu Nahual és Bats, o sigui, Miku. I potser calia recordar-li a aquell jove Bats que encara existeixen micos salvatges i que, com ja apuntava la mitologia maia, molt abans que Darwin, els homes i els micos tenen molt en comú, Paròdia dalt de les piràmides. Dalt d'una altra piràmide, a l'antiga ciutat maia del Tintal, a mig camí entre Carmelites i el Mirador, on hi havia el campament dels guardes forestals, van veure per primer cop el Mirador. Des de la piràmide de Heneken es pot veure, mirant cap al nord, lluny, lluny, a uns 25 quilòmetres, un, una muntanyeta de vegetació que és el mirador. Rebufa, fins allà hem d'anar caminant cap a l'est, Nakbe, una altra important antiga ciutat maia. va ser curiós i divertit perquè un dels atractius i rituals, entre cometes, de la ruta ecoturística és veure com es pon el sol i la sortida del sol si es matina des de les piràmides. I allà dalt ens anàvem trobant els tres o quatre grupets d'ecoturistes que viatjàvem aquella mateixa setmana per la selva. El Tintal, el Mirador, i en un descans enmig de la selva durant la travessa vaig coincidir amb un grup de dos italians, molt italians, i un anglès, molt anglès, que viatjaven amb tres mules – anaven una mica de senyoritos, però eren bona onda. El més divertit era veure com els turistes es sentien molestats i remugaven pel fet que els guies sempre fessin trucades amb els seus celulars, o sigui, telèfons mòbils, des de les piràmides, doncs allà dalt era l'únic lloc de la selva on tenien cobertura. L'Àlex i el Marci. Al mirador, la primera nit, vaig estar mirant els estels amb l'Àlex. Ell sempre preguntava de tot i per tot. Volia aprendre a parlar espanyol i tenia curiositat per conèixer tot el que no sabia ens vam estirar al replà de dalt de la piràmide del Tigre, vam observar les constel·lacions i vam sentir la pau sota els estels, flotant damunt la selva. El Marci era més callat, dalt de les piràmides no deia paraula i disparava fotos discretament amb la seva càmera digital clàssica d'última generació. Gràcies a ell tinc aquesta foto i dues més de record de l'excursió. Me les va enviar des de Polònia per e-mail quan ja havia tornat del seu viatge per Centroamèrica. El Marci, l'Àlex i el guia Alejandro, germà de l'Eric, ja havien fet una nit a El Mirador quan nosaltres vam arribar. Jo vaig plantar la meva carpa al costat de les hamaques i el matalàs on ells dormien. Lligades als arbres tenien les dues mules que van portar amb ells a la foto es poden veure al costat i darrere el grup. Aquell vespre, el Marcin i l'Àlex em van convidar a sopar un arròs a l'estil mexicà cuinat per un polonès. L'Eric i l'Alejandro soparien en un altre campament a prop del nostre, on hi havien els italians i l'anglès. Mm -hmm. nosaltres dormíem gairebé materialment damunt d'antigues tombes maies, la majoria expoliades feia anys, en una zona separada de les construccions piramidals. Jo caminava a poc a poc i evitava passar per damunt del que semblaven simples ondulacions naturals del terreny, amb vegetació i arbres, però que eren les tombes, com es podia veure clarament si un observava una miqueta. Fins i tot es veien les obertures i les pedres que apuntalaven l'entrada a la tomba. El Marci em semblava especialment admirable pel fet d'haver continuat sol l'excursió fins al Mirador, sense la seva nòvia que va girar cua abans d'arribar al Tintal, cansada i agobiada del lodo, el fang. A saber què haurien fet altres parelles si un dels dos decidís no continuar. Al Marci i a la seva xicota els vaig veure per primera vegada una setmana abans d'anar a Carmelites, dalt de la piràmide cinquena d'Atical, un altre parc natural, aquest ja explotat turísticament, i l'antiga ciutat maia de Petén, més turística de Guatemala. L'excursió a El Mirador l'havia d'haver fet amb l'Scott, un altre company de viatge que vaig trobar-me a Palenque, Mèxic. L'Scott i jo vàrem creuar junts la frontera de Guatemala per Betel i ens vam allotjar junts al Goya i vam anar plegats a Tikal. L'Scott és un nord-americà que viu a Alaska i fa dos anys que viatja per Sud-amèrica. Acabava el seu viatge a Belize i país veí de Guatemala, la primera setmana de febrer. Si no haguéssim perdut el bus de Santa Helena a Flores per anar a Carmelites, hauríem anat junts a El Mirador, però el vam perdre. Jo agafaria el bus puntualment el dia següent i arribaria sol a casa la Maria. doncs eh, acabem aquí eh, aquesta nova eh, sèrie, aquest nou programa dels de diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba que vaig fer entre l'any 2007 i 2008 i que estem compartint aquí el programa Ones de Pau tots els diumenges a les 11 de la nit a Contraband FM. I si la setmana passada parlàvem de la propietat privada, la propera setmana, el proper diumenge, parlarem i farem denúncia de les presons i el sistema penitenciari al territori espanyol. I d'aquí 15 dies, segurament, doncs farem una nova entrega d'aquests diaris de viatge amb més lectures del que vaig escriure durant aquesta experiència en la qual ja ens situem a Guatemala i a les comunitats camperoles i com a acompanyant dels de defensors i de les defensores dels drets humans en aquest país, Guatemala. Tornarem el diumenge puntualment a les 11 de la nit. També teniu el bloc del programa, si no podeu escoltar l'emissió en directe o qualsevol d'aquestes redifusions, i és el següent onesdepau.contrabanda.org Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera setmana. Salut i pau a tothom.